Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ivan. A ja sam Lucija. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Drugu sezonu. Epizodu broj 14, odnosno drugi nastavak Pozes reviva. Danas vam predstavljamo drugih šest pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga. Ono što je o njima dobro. I ono loše. Slušamo se. drugoj epizodi reviewa, e, samo na brzaka da podsjetimo na naš sustav glasovanja. Dakle, imamo u biti samo tri boda, 0, 1 i 2, odnosno hvala ne, maybe i fuego po određenim pjesmama s Eurosonga iz proteklih godina. I to je zapravo sve, poslušat ćemo šest pjesama, svaki od nas će nakon pjesme reći svoju ocjenu uz kratku recenziju pjesme i idemo na iduću i tako do kraja i onda ćemo vidjeti ko nam je najbolji i popričati o tome što mislimo ima li ta pjesma šanse za pobjedu ili ne ili možda je izjednačena s pjesmama iz prošle epizode. Za sad nam vode Island i Makedonija obje s pet bodova. Vidjet ćemo kako će biti danas, hoće li neko doći do šestice. Nekako mislimo da je konsenzus da neće, ali ko zna što će se dogoditi do, do kraja podcasta. U biti, prva pjesma može odmah e, početi, ali prije toga mislim da bi bilo u redu da predstavimo našu gošću koja je ovaj tjedan s nama, Lucija. Pozdrav svima, drago mi je Leone i Ivane što ste me pozvali u svoj pozes i što ću sudjelovati u ovom vašem prekrasnom projektu. Eto, sada je naš pozes i tvoj, i naš, i moj, i tvoj, i njegov, i, i tvoj, i kako kad. Gla. Ok, idemo mi odmah na prvu pjesmu, da ne duljimo. Prva po redu nam je, kao što smo već rekli prošli put, u biti počeli smo pjesama koje su bile gore plasirane, idemo prema gore, idemo prema bolje plasiranim pjesmama, međutim, kao što svi znamo, prošle godine se nismo baš nešto bajno plasirali, Franka nam je ispala u polufinalu, da pače bila je 17. od 19. Šteta, šteta što je ispala, bila je dobra. Biće govora o tome nakon što čujemo našeg ovogodišnjeg predstavnika, našeg roka i njegov The Dream. I have a dream, a dream as beautiful as it is extreme. I know it's not as crazy as it may seem, so I don't ever wanna give up. this dream. Open your heart, and you'll arrive at where the dream has to start. To pull the world together out of the parts and turn this war into a hopeful work of art. We have lived the darkest night, waiting for the day. Now the time for us is right to arise and say. mi se ovdje zapravo predstavljamo kao svojevrsni kritičari ove pjesme. Ne ove pjesme, već općenito pjesama e, za Eurosong. Međutim, mi smo istovremeno i promatrači. I vidimo da ova krila koja on ima, znači prvo pjesma, pjesma je lijepo komponirana, Roko ima jako lijep glas, ali meni ono što ja vidim, znači vizualno i što mi odstupa od bilo čega su krila. To <laughs> prvo vidim. Ja bih zapravo zamolio e, naše slušatelje da prokomentiraju e, što oni misle. Jesu li ta krila jako potrebna na e, nastupu ili bi možda mogla biti recimo digitalna krila koja smo ipak već vidjeli pa možda je to isto tako ponavljanje neko svojevrsno is, ili, ili nekakav, neki drugi oblik instalacije, kako bi mi to naznačili. Cijelo vrijeme smo govorili da li je to odmak na bolje ili na lošije e, u odnosu na prethodnu godinu pjesme, jel? Cijelo vrijeme smo govorili, ocjenjivali smo prošlu godinu, to jest u odnosu na prošlu godinu da li se vidi nekakav pomak na bolje. E, meni se recimo prošlogodišnja pjesma naša sviđala, Franka, sa pjesmom Crazy, mi je bila baš onako ugodna pjesma po meni, ja nisam ništa vidio recimo loše na toj pjesmi. I sad, e, dobro, možda, možda tu rade i emocije, možda zato što smo Hrvati, smo pristrani i ovaj, e, drugačije, drugačije promatramo tu pjesmu, međutim meni se Franka sviđala, cijela ta njezina pjesma je bila posložena i promišljena i to je jako lijepo sve izgledalo na prošlogodišnjoj pozornici, Eurosong pozornici. Ali isto tako i Roko. Roko nam se ove godine jako onako uvukao pod kožu. Dečko je jako zanimljiv i drugačiji i ima jako lijep glas. E, međutim, evo, mene, mene je to ubolo baš u oko, ta krila. Sad, možda će oni nešto i mijenjati, rekli su da, da će ovaj, ipak malo promijeniti taj scenski nastup. E sad, što vi mislite o tome? Ovako, ja bih rekla da mene ta krila najviše podsjećaju na revije Victoria Secret Angela. <laughs> E, znači, automatski onako imam viziju ženu s krilima, ne muškarca s krilima. I još mi nikako se ne podudara tu njegova e, ova kožna jakna, pernata krila. Ništa mi tu nije usklađeno, sve je samo bijelo i to je to i ne znam zapravo jedini razlog što su oni stavili ta krila je valjda zato što se u jednom dijelu teksta spominje Angel i to je to. Onako ja ne vidim tu nekakav drugi razlog zašto bi on nosio krila u ovoj pjesmi, to jest u nastupu. Dobro, mi smo ovu pjesmu već više puta izokretali i izanalizirali, od, od one emisije kada smo pričali zapravo o Dori, pa smo ga kroz druge, dok smo pričali o drugim državama, pričali opet o Roku, o The Dream, o Heroju, kako je izašla hrvatska verzija i tako dalje. Međutim, u samom nastupu sumnjam da će se puno toga promijeniti s obzirom na to da Žak inzistira da su ljudi izglasali da krila su ta koja su predodredila pobjedu, tako reći. Bitna. Bitna su, da i zbog njih je on, ajmo reći, zbog njih se on ističe. U prošloj epizodi smo puno pričali o toga koliko je bitno isticati se i na koji način. Međutim, ovo opet pa nije... Pa da je bilo kakvo isticanje e, dobro. I je, jesam, da, neću, <laughs> neću poreći ove svoje izjave, ali... <laughs> Roko, Roko. Ja, ja sam, pjesma mi je bila dobra na prvo slušanje, ali pjesma kao takva, bez vizualnog ovog dijela, <laughs> pokrivam ga <laughs> kako ga gledamo sada u pozadini ovdje, ta krila su jednostavno suvišna. I to mislim da to što si ti rekao da ljudi komentiraju ko misli da je suvišno, mislim da bi se prije trebali javiti ko ne misli da je suvišno jer bi se puno manje ljudi javilo, puno bi olakšali teret ljudima jer stvarno je, to, to ne znam tko, tko ovo odobrava. To je nekakav prop koji se mogu pojaviti prije 10 godina, nije sad to nešto moderno i ne znam, reci. Ovako, ja sam pogledala malo i komentare na youtube i vidjela sam, znači, dosta stranaca je na engleskom komentiralo da Roko makne ta krila i da je puno bolje da pjeva na hrvatskom, da im se ta verzija pjesme više sviđa. Također i e, neki od blogera i vlogera e, su isto tako istaknuli da su krila suvišna, pa sada možda se i to treba uzeti u obzir. Pa u biti, ako i slušamo fanove, fanovi su opet dio televotinga, televotinga opet 50% glasova, tako da druga polovica su uvijek žiriji. A žiriji uglavnom gledaju glas, ali i opet, ajmo reći, potencijal pjesme da postane hit. Što od toga mi ovdje imamo? Imamo glas, što je 50% od onih 50% kojima žiri raspolaže, a koliko će se on svidjeti publici. U polufinalu u kojem imamo Švicarsku, u kojem imamo Švedsku, u kojem imamo Armeniju, Dansku, Rusiju, koju ćemo danas pričati, Norvešku, Azerbajdžan, Nizozemsku, čak i Maltu bi tu isto uvrstio, ne nužno, ali mislim da Hrvatska, pored ovih svih drugih zemalja koje nisam nabrojao, ipak nije nešto što je na vrhu. Žak zna što treba, Žak je taj koji će zapravo instrumentirati taj nastup i sve lijepo to i orkestrirati, sve neki <laughs> lijepi glagoli, da. Ovaj, ali pjesma kao pjesma, ja tu ne vidim nešto novo, nešto wow, meni je Franka bila bolja, kao što si i ti rekao. Ne vidim napredak. Ja mislim da smo u najboljem slučaju stagnirali. Slažeš li se? E, ja bih onako optimistično rekao, ja sam uvijek bio optimističan, da svaka pjesma ima 50-50 šansu da pobjedi i da se to sve može popraviti. Isto tako ja mislim da puno utječe scenski nastup na krajnji proizvod, krajnji oblik pjesme, jer scenski nastup isto tako donosi nekakvu novu vrstu energije. Ja bi e, e, i kako se netko predstavlja i to se može, to mogu osjetiti i gledatelji, može osjetiti i publika i da zbog toga mislim da je vrijedno poraditi i na scenskom nastupu, jer tako se predstavljamo recimo potpunije. Pa sad, Roko ima glas, to se istaknuo, ima glas, ali kao što smo mi primijetili dok smo gledali to uživo, kao što su jako puno ljudi primijetili dok su to i slušali zapravo na internetu, jer jedna zapravo verzija koja je ljudima dostupna je ova verzija gdje se vidi nastup i gdje ljudi mogu vidjeti aha ovako će otprilike biti na Eurosongu, on se ovdje jako dere, dakle tako zvuči, on takav glas ima. Možda ga bole krila. Da. Rekao je da nisu toliko teška, tako da ono, ne znam. Ali izgleda da se otežano kreće po pozornici i nekako mi njegove gestikulacije lica nisu baš... E, ugodne za oko, e, iskreno ovako i mislim, e, meni ne djeluje uopće simpatično dok nastupa. Ali, e, mi smo imali priliku kratko <laughs> intervjuirati Roka i Roko je zbilja simpatičan dečko, evo to ti <laughs> mi možemo reći. Ali možda je ovdje onda na nastupu dosta glumio. Mislim, hvala Bogu, to je sve performansa, tako da, ne znam, ima i te neke dosta nezgodne tonove gdje zapravo moguće da ni mikrofon nije tako lako, da tako kažem, naštelat, da se s tih jako visokih tonova naglo spušta dolje. Kao heroj! u biti uvijek to pada i to se ponavlja kroz cijeli referen tako i vjerujem da opet ni, nije lako tako naštela mikrofon da se svi ti tonovi zapravo čuju onako kako je zamišljeno doduše u studijskoj verziji to zvuči odlično ali opet mi ćemo i žiri i publika ocjenjivati verziju uživo na taj 16.5. pa ah, neka nam je sa srećom, a u međuvremenu idemo postrojiti naše ocjene. Ivane, Eh, <laughs> ja sam mu <laughs> ocjenu dao jedan. Ovako, ja bih se složila s Ivanom i dala bih mu isto jedan. I ja ću isto se složiti sa vama dvoma i dati mu jedinicu. To je zapravo, mislim, najviše fair od nas. Mi zapravo ovdje abstainamo, kako se to kaže na hrvatskom? ostajemo eh, ne, ne, e, nepristrani, tako je. <laughs> hvala, hvala mi je ta riječ. U biti, za njega ostaje trojka, ostaće nam u sredini, u odnosu na sve druge. Svi smo mu dali po pa ono... Nismo mu ništa oduzeli, nismo, nismo ga ranili, nismo ga nagradili. Evo. Dali smo mu svoje e, prijedloge, to jest vlastite prijedloge. E, I dali smo mu jedno čvrsto maybe ukoliko <laughs> neke stvari budu ipak drugačije. A nama sljedeći uh, koji dolaze po redu su Rusi. Rusija uh, ove godine šalje uh, Sergeja Lazareva na Eurosong, a pjesma se zove Scream. No, I can't stay here longer. You cannot make me cry. So I will leave you to wonder what will become of our Slušali smo Sergejev Scream, mala, mala digresija, ja bih rekao, njegovu prethodnu pjesmu, ali svakako napredak od prethodne godine i Julije Samojlove i njezine planine na pozornici. Očekujemo od njega puno energičniji nastup, iako je pjesma malo laganija. Očekujemo da će biti ipak nešto malo atraktivnije na pozornici u tom, po tom pitanju i isto tako zapravo očekujemo da će i proći u finale. Pa Julija je baš bila atraktivna. Imala je atraktivan nastup, Bome, svi su pričali o njemu, ali ne na onaj način na koji su trebali i to je jedan od primjera kada je isticanje na takav način loše. tako da pada u vodu zapravo moja teorija da je svako isticanje dobro. Mislim, svako će se istaknuti na neki način, ali neko će se ipak istaknu, istaknuti više od drugih. U tom slučaju Julija nije uspjela, ali vjerujem, e, gledajući nazad na Sergejev posljednji nastup 2016. kad je pjevao You are the only one, Mislim da možemo njega očekivati nešto dobro i nešto atraktivno, tim više što je Filip Kirkorov pisao tu pjesmu, ili barem sudjelovao u izradi nje. E, znamo da je on pisao pjesmu iz Moldaviju prošle godine, da je pisao i njemu prethodnu pjesmu i da je zapravo Filip Kirkorov jedan od osoba koji je Mr. Eurovision istočnog bloka, on uglavnom za te istočne zemlje piše pjesme, međutim za nas još nije ništa napisao, doduše mi smo između tih blokova negdje, pa ono, možda jednog dana, ko zna. U međuvremenu, evo, kaj vi kažete? Evo ovako, meni Scream kao pjesma onako malo monotona. E, naglasila bi da mi sam kraj pjesme je jako, jako dobar e, i mislim da su trebali nekako u tom štihu napraviti cijelu pjesmu da bi bila više upečatljiva. Ovako, to je nekako moje osobno mišljenje. Ali slažem se Leone s tobom da će onako ostaviti dobar dojam, pogotovo zato što ajmo reći već popularan. Ima nekakav kredibilitet misliš ili? E, upravo to. U ja na samoj pjesmi nisam puno rekao, e, pa šta ja znam, e, meni se, meni se nije sviđala, ja kad sam prvi put slušao, ti si rekao da ti je kraj dobar, dok dođem do kraja moram, moram preslušati svu tu monotoniju zapravo s početka i to je zapravo meni dosadna pjesma. Poslušati tri minute koje uopće nisu nešto posebno a znamo svi da Eurosong dosta dugo traje, a kada već dođemo do druge polovice, tog drugog polufinala u kojem je Rusija, jedna pjesma se svakako mora pretvoriti u pauzu za WC, tako da kad čujemo te početne taktove Rusije, ako su nam dovoljno dosadni da to shvatimo, mislim da će to Rusija onda i postati, onda na kraju kada vidimo recap pjesama, a to je ona koju zapravo nisam čuo, i nije me baš nešto, nisam baš nešto puno propustio. Da. Spot priča priču, to je istina. I vjerojatno će i njegov nastup pričati priču, ali ona glavna stvar na Eurosongu, Eurosongu koja bi trebala pričati priču je pjesma, a ne nastup ili ne znam, nija šta, scenografija ili što bi se već moglo očekivati tu. Tako da, momentalno je na vrhu kladionica, to je istina. Zašto? Na staroj slavi možda bazirano. Sigurno na staroj slavi dijelom, ali on je bio pri vrhu kladionica, čak bio je na prvom mjestu prije nego što mu je pjesma izašla. To već dovoljno govori. Onda je pjesma izašla, mislim, moćna je mjestimično. Poruka koju šalje, ajmo reći, ima, ima nekakvog odjeka, ima, reci. Što misliš ili kako komentiraš način e, na koji je zapravo izabrana ta pjesma u Rusiji? Pa i 2016. su ga isto interno odabrali. Oni većinom zapravo interno biraju svoje predstavnike. Recimo one bakice koje su išle prije... Babuške. Babuške prije sedam godina. One su odabrane putem predizbora ali to ne mijenja na kvaliteti pjesama. Ja mislim da je prethodna godina, dakle 2018. ja mislim da je to jedna od rijetkih, ako ne jedina godina kad Rusija nije prošla u finale. Mislim što se nekako i moglo očekivati, samo to nitko nije htio reći, prošle godine barem. A ove godine on će vjerojatno proći u finale, tu nema baš previše rasprave, međutim hoće li to biti zato što je pjesma dobra ili zato što je istočni blok glasao za njega blokovsko glasanje nije tajna, to je poznato, svi glasaju za Rusiju osim Ukrajine i mislim to je sad, iako možda se i Ukrajini omakne koji bod, ko zna. Sergej, Sergej, čekat ćemo te u drugom polufinalu da se pojaviš. I da nas očaraš. I da nas očaraš, iako vjerojatno više ćemo se nadati da će se Hrvatska pojaviti u tim kovertama koje će se otvarati ili što će već biti, Ivane, osim pitanja, imaš li nam ti nešto reći o Sergeju? Što ti, što ti imaš nama reći o Sergeju? Ajmo tako. O pjesmi Scream, konkretno. Što, <laughs> što reći o Sergeju? Pa ja bih se osvrnuo i na prošlogodišnju e, pjesmu, ne, ne, pardon, ne prošlogodišnju, nego zadnji njegov nastup na Eurosongu, to je 2016. godine, mhm. e, što je bila njegova prije svega bolja pjesma, ali to ste zapravo vi isto e, govorili. Sve ukupno treće mjesto zasluženo, međutim prvi na televotingu, što je njemu jako teško palo. Ta pjesma je bila super, prije svega svojom izvedbom. I mi stalno zapravo o tome pričamo kako je taj scenski nastup ipak važan i utječe i na samu izvedbu pjesme, jer e, kada vidimo kako se osoba ponaša na sceni, onda nekako drugačije drugačije promatramo i pjesmu, nekako nam se predstavlja sa nekom novom energijom. A što ti misliš? Ne, htio sam samo reći da smo ranije pričali o tome, zapravo ti si spomenuo, da kad gledamo taj nastup iz 2016. razmišljamo zapravo o tome koliko je to već onda bio, a i danas da se pojavi na Eurosongu, moderan nastup. I onda sad nakon toga razmišljamo što bi moglo biti jače od toga, što bi moglo zapravo to naslijediti u jednu ruku. I zapravo ne možemo ništa smisliti, osim sada ovdje vidimo njega, eventualno dvoje ljudi koji se iza njega mačuju s papirnatim zmajevima, ako možemo suditi prema spotu. Ne znam, on je zapravo definirao jedan novi korak u nastupima, iako je Melo već imao sa Heroes određeni, određeni novitet već u Beču onda kad je pobjedio. Da. I onda je došao godinu dana kasnije i zapravo više manje nadogradio to. Ne znam koliko on može još napredovati, ali svakako se od njega očekuje puno. Šta ti misliš, što, što bi se tu još moglo naći ili ne? Eh, pa ovako, ja se nadam kako je spot sam video, jel, uradak, eh, prikazao nekakvu priču da će on uspjeti ekranizirati na nastupu nekakav i ne, napraviti nekakvu značajnu poruku. To bi bilo jako lijepo, jer prošli put je to se izgledao vau, sjetimo se on imao digitalna krila, kao što je Ivan naglasio da bi bilo dobro da Roko ima digitalna krila, mislim da to baš nije pametno, zato što smo u bliskoj prošlosti. Ili neku bilo kakvu inačicu krila, Roko, čuj nas vratimo se mi e, Rusiji. Da, u bliskoj prošlosti smo imali krila na ekranu, ali ja mislim da će Sergej to jako dobro odraditi jer očito mu Rusija vjeruje zato što ga je ponovno odabrala i vjerojatno ima sredstva kojima će napraviti veliki show. <laughs> Ivan, imaš još nešto na dodati? <laughs> Imam. E, <laughs> znači, Rusija kao da uvijek ima nekakve e, skrivene E, skrivene, skrivena tematika. E, recimo, na ovoj konkretnoj pjesmi e, govori se o teškom djetinstvu i kako govori se o teškom djetinstvu i kako, kako djeca vide neke tragedije koje se događaju u njihovom životu i kako taj, te tragedije ili ti traumatični trenuci se pretvaraju kasnije kako od, odrastamo u nekakve odjeke ili scream ili viku, jel? Kao nekakav neartikulirani zvuk, z, e, glas. Međutim, isto tako možemo to promatrati i na neki drugi način, jel? Kao skrivenu neku poruku koja nam, recimo, u ovom slučaju, ne mora biti uvijek nužno ta zemlja, ali recimo u ovom slučaju Rusija poručuje. No što se tiče ocjenjivanja, meni je ova pjesma bila negdje između 0 i 1, tako da ja ću uh, dati ocjenu 1 čisto zato da joj dam šansu. Što ti kažeš Lucija? E ovako, što se mene tiče, usporedivši Rusiju sa drugim predstavnicima, ja bih joj dala čak dobru ocjenu, znači dvojku ovaj, ili fuego, zato što Iskreno mislim da je onako jedan stvarno od boljih predstavnika jer ovogodišnje pjesme se meni baš onako ne sviđaju. Meni nije ni za jednu od naših ocjena, ne znam nekako ga nigdje ne mogu smjestiti. Meni se pjesma na prvu ni na drugu pa ni sad kada smo slušali uopće mi se ne sviđa, ali mi sad tu nekako pokušavamo prognozirati zapravo kako će ta pjesma proći, ajmo reći na Eurosongu. U globalu. U, globalu. Na kladionicama je tamo negdje pri vrhu, međutim ja njemu ne bi dao tako dobre šanse jer kao što smo mi spomenuli, to jest spomenula, da živi na Staroj Slavi, vjerojatno ima tu nečega u igri. On ima, ajmo on je, on je isto tako nije njegov glas sad nešto ono fascinirao nikoga kad je nastupao 2016. Bilo je korektno, evo tako ćemo reći. Tako da ja ću opet ostati neutralan, da ću mu jedinicu, odnosno maybe. Nisam oduševljen u svakom slučaju, to je sada četvorka, on nam za sad vodi, nažalost, <laughs> ako se mene pita, ali dobro, idemo dalje. Sljedeće ćemo poslušati Bjelorusiju, nju predstavlja Zena sa pjesmom Like It. guess I forgot how to turn my phone off. outside my comfort zone. I'm tired of being lonely, tempted that I'm nobody gonna like this. No okay. I don't like this empty world I go, even if it really hurts. It's making me stronger, tempted that I'm, I know it's gonna be. Ooh, what should I do? It's up to you, karma. Ooh, I wish I knew. Give me a sign, karma, just to. right, it's alright. It's making me wiser. sometimes. I'm thinking that my sister right now. o nekim pjesmama možemo toliko puno ovaj, komentirati, a o nekim pjesmama ne treba se previše komentirati. neke pjesme jednostavno e, ti se svide i uživaš u njima. Ova žena, <laughs> kako ja pročitam <laughs> žena, mi se svidjela. Nekako pjesma nije nasilna, iako se radi o pjesmi sa relativno naglašenim basovima i tehno notama. Nekako mi odaje energiju ženstvenosti i onako nekako lagana je, fina je pjesma, ugodna je. Mislim, možda to nije baš korektno da se na takav način kaže, ali zvuči mi nekako nježnije i blaže. A ipak e, zapravo snažno prenosi poruku. E, sad, jel to bolje ili lošije od prošle godine? Bjelorusi su mi bili zanimljivi i prošle i ove godine. Prošlogodišnji predstavnik im je bio Alexev, pjesma Forever. E, ona je isto bila i ritmična i melodična i to mi se svidjelo. Više, više je melodična, ali ima je lijepe zube, to je isto plus. Dobro, meni malo ti, e, čim, čim se malo nekako naglase e, bubnjevi, odmah mi se čini da, da je to zapravo ritmično. Međutim, slažem se sa tobom da je bio više naglašen glas, vokalna izvedba, iako zapravo to je bila lagana pjesma, i onako imao je te dijelove gdje je onako kao melodično šaputao što mi se jako svidjelo. Tako da e, je li on bolji od ovogodišnje predstavnice ili nije, ne znam prosuditi sa sigurnošću, ali sviđa mi se Zena, sviđa mi se i prošlogodišnji e, predstavnik. Ovako, ja bih htjela da reći da ova dva predstavnika uopće ne trebamo uspoređivati zato što su skroz različiti žanrovi glazbe. E, Zena ove godine je, jako moderna, mene posjeća na Zaru Larson i, mislim mene, i mene. I mislim da će onako mladež dosta glasati za nju, pogotovo što je ovako dosta ležera na pozornici. Mogli smo vidjeti i na audicijama da je došla onako skoro u trenerci i tenisicama, a i u samoj pjesmi kaže Put our favorite sneakers on, tako da možemo očekivati da će se i na pozornici Eurosonga pojaviti u nekim tenisicama, a ne onako totalno sređena na štiklama. a što misliš da li joj to stoji? Mene to onako baš lijepo nekako pristaje u cijelu njezinu, uz cijelu njezinu sliku. Ja mislim da je to baš onako dobar imidž i djeluje opušteno na pozornici i vjerojatno je to onako pomaže jer znamo mi žene, barem znamo da na štiklama uopće nije tako lagano se kretati i treba više paziti i više djelujemo u što a ona mi ovako djeluje jako opušteno i mislim da će biti zanimljiva pojava ukupno slažem se apsolutno zato što sad gledamo nju u pozadini iako se ne <laughs> čuje u pozadini e, gledamo njezin nastup ona ima jako puno plesnih koraka ovdje koji zapravo isto kao što si ti rekla zapravo gledaju izgledaju dosta onako casual, kako ja volim reći. I u biti dosta je nezgodno e, takve pokrete izvoditi u štiklama, ako ćemo tako, ali mislim, pjesma kao pjesma, ne znam baš da se od takve može očekivati nekakav ono, baš pre fancy nastup, ali opet bit će na razini koju ta pjesma zahtijeva pjesma je vesela na neki način, pjeva ima, ima svoju poruku ovdje i zapravo želi poručiti nekako onako, želi pa ona ne želi više biti sama, želi, da, želi se nekome svidjeti. Jesam ja to tako dobro shvatio, is he gonna like it, jel tako ide? Yes, you're gonna like it, svidjet, svidjet čuti se, to je njena poruka u biti uvijek pokušava. Pa dobro. Mislim, e, sad smo rekli ako možda njena pjesma ni nema poruku. Da? Žena očito želi biti nesputana, e, nekako želi prvenstveno uživati u cijelom životu, što pokazuje i na nastupu, nekako želi biti onako udobna, e, udobno smještena i uživati. Slažem se. Hvala, hvala. <laughs> hvala Ivane. U biti, kako smo pričali da e, možda i nema ono poruku, nije bitno, <laughs> zato što, <laughs> zato što i Tamta sa Cipra je zapravo komentirala kako e, svaka pjesma od njezine konkurencije zapravo ima neku poruku i želi nešto reći. Ona je rekla da njena pjesma nema neku pretjerano duboku poruku. Ona je došla zabaviti se i došla je uživati i želi ponijeti druge ljude sa svojom pjesmom. Tako da, možda je to isto i njena poruka. Nisam gledao intervjue sa Zenom, nisam čuo koja je njena poruka sa ženom, pardon, mislim Zena, halo. I ne znam zapravo koja je njena prava poruka, ali izgleda mi kao neko koji se došao ovdje, koji je opušten i koji se želi zabaviti. I mislim da je to zapravo ovdje glavna priča i ono, ono zbog čega bi zapravo nju trebali uočiti ja bih još samo nadodala da većina ljudi gleda Eurosong da se zabavi. Ne da zapravo bude ganuti, da im tjeraju pjesme suze na oči. Mislim da bi se svi prvenstveno htjeli zabaviti i da uopće nije loše što imamo ovakve pjesme u ponudi i znamo svi isto tako da se na radima vrte dosta zabavne pjesme, vesele pjesme i oni bi ovi mogli onako dobiti dosta prostora u radijskom eteru. Slažem se, ne sumnjam uopće da se ovo na veliko vrti u Bjelorusiji, iako možda ne, ne zvuče pretjerano onako zapadno orijentirani, vjerujem da je ovo dosta velik hit tamo bio bi kod nas da tako nešto pobjedi, ja mislim barem. Mislim, Lucija je super to istaknula. Ja sam totalno zaboravio na taj cijeli aspekt uh, radijskog, radijskog, radijske izvedbe pjesme. Onako, što se vrti na radiju, što je onako popularno, što će ljudi na kraju zapravo od cijelog tog Eurosonga zapamtiti i... E, što, što će im se vrtiti onako u mislima? Što će im biti keći? ja bi joj dao dvojku, meni se ovo svidjelo. Ja sam više za maybe. Bez obzira na to, ja dajem dvojku i ona nam prelazi u pobjedu. prelazi u vodstvo, ne prelazi u pobjedu. Daleko smo još od pobjede, još pet epizoda negdje daleko, ali dobro. Ok, možemo dalje, možemo na sljedeću pjesmu. Sljedeća po redu nam je Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo. Tu nam dolazi Michael Rice sa svojom pjesmom Bigger Than Us. these words that I sing to you, I will make it clear it's me and you. We can have this love that we never lose, it's bigger than us. Mm. Take my hand and I'll lead you home can you understand? You will never be alone. It's bigger than us. It's bigger than you and me. It's bigger than us. It's bigger than everything we see. Cause I can feel the universe when I'm feeling you breathe. It's bigger than us. And it's bigger than I won't give up. And I won't let go. Cause this kind of love is gonna be than you and me. It's bigger, bigger, bigger. Oh, it's bigger, bigger, bigger. It's bigger than us. Poslušali smo Bigger Than Us od Michael Ricea. Ja bih za početak rekla da je Michael Rice u svojoj izvedbi bio nekakva kombinacija Ed Sheerana i Sam Smitha što je trenutno nekakav popularan zvuk, međutim meni nije bio nikako uvjerljiv. E, zapravo su mi tu nekako sve preuzeli ti back vokali koji su jako, jako moćni i dosta mi je smetalo što konstantno ponavlja tu riječ bigger, bigger than us, bigger than you, bigger than me. E, I u ovoj pjesmi to smeta uhu, dok na primjer e, čuli smo Zenu u pret, prethodnu pjesmu koju smo čuli i ona je stalno ponavljala Yes I gonna like it, ali to je nekako catchy i to je zvučalo dobro, međutim ovdje stvarno nikako ne zvuči dobro, barem meni. Vidjet ćemo kako to drugi komentiraju. Leone, imaš nešto da nam dodati? Uvijek. U biti za nas sretnike koji smo imali prilike gledati taj UK uh, You Decide, zapravo i žiri je tu nekako igrao ulogu u cijelom tom pojmu te pjesme. U biti bile su dvije runde. U prvoj rundi je žiri eliminirao, znači samo njih troje, svaki je imao po jedan glas, eliminirali su u, duet, u duelima, znači jednu pjesmu je izvelo po dva izvođača i oni su zapravo ovdje izabrali izvođača. A onda je na publici preostalo da izabere pjesmu i u biti tu u ovoj ovdje igri je on ovdje bio kao netko ko zapravo žiri mu je dao nekakve prijedloge prije nego što, su, prije nego što je izvao drugi put tu pjesmu, međutim on nije uzeo te prijedloge jer, jer to je on naučio takav nastup kakav je. U biti žiri je rekao da on ta pjesma je laganija, ajmo reći i ti pokreti koje on izvodi su doslovno izgledali tako kao da je netko njemu rekao da on to radi i on je potvrdio to jer tomu nikako nije sjelo, izgledao je dosta fake zapravo pri tome, tako je bar žiri to pojmio i oni, očito, oni su očito bili u pravu. A pjesma kao pjesma zapravo ne, ne, donosi nam ništa novo, ja bi to tako rekao. Iz Ujedinjenog kraljevstva oni vjerojatno igraju na sigurno da nisu baš na dnu, ali baš i ono da ne pobijede e, ma zapravo vi imate e, totalno pravo meni, <laughs> mislim čim mi pričamo o tome kako to nešto zvuči kao nešto drugo i razvikanije, onda to nešto neštima. Pjesma je, kako si ti Leon rekao, uobičajena nekako, e, Lucija je spomenula Sema Smitha, da, ja se totalno slažem sa time. E, mislim da ove godine neće baš nešto daleko dogurati, mislim da su i oni toga svjesni. Mislim da neće baš dobro, e, mislim da se neće dobro plasirati. Pa ovako, ja se slažem sa tobom, ali vjerojatno oni, pošto jesu već u tom Big Five, se zapravo i ne trude pretjerano e, napraviti neku pjesmu koja će biti wow, jer su oni već automatski u finalu, tako da djelomično ih i razumijem. E, Velika Britanija ima velike zvijezde koje mogu sigurno napraviti jako dobre pjesme i ove pjesme koje oni godinama šalju e, nisu dobre. Meni ni jedna nije bila toliko kvalitetna da je upečatljiva, kao što i ova pjesma uopće nije upečatljiva, niti ćemo ju zapamtiti, niti ćemo ju slušati vjerojatno u budućnosti. Pa ne, mislim, pjesma je kakva je, tu ne možemo više ništa, ne mogu ni Britanci, to su odabrali. Eh, koliko će se ljudima svidjeti Michael Rice, da, da istaknem zapravo kad su snimali one, ajmo reći, razglednice prije njihovih nastupa, Michael Rice nije imao pojma kud ide, nije imao pojma di je Eurosong, njima je to tako sve sporedno, on je tu došao otpjevat svoje, pa ako pobjedi super, on je pobjedio, nije mu bilo ni jasno zapravo šta se dogodilo, on je opet otpjevao svoju pjesmu na kraju i eto, sad šta će biti, bit će, eh, UK ima njega, neće pobjediti, <laughs> Ja, ja, Neće pobijediti. Ja sam, ja sam ne, mislim, nemam više šta tu za reći. Bilo je tako lijepih pjesama na tim uh, predizborima. Ali nećemo se sad više osvrtati na to, zato je bilo vremena kad smo imali one... <laughs> one stare pozesove, sada smo došli u review, sada smo došli do, do Michaela Ricea, on nam je jedini preostao od onih šest pjesama koje smo imali. I eto, ja ću dati u tom slučaju da odmah pređemo na ocjene njemu nulu. Ne zato što mi nije maybe, nego jednostavno onako pjesma, kao što si ti rekao, koje su bile na predizboru, jedna od njih je bila meni toliko dobra, nećemo sada pričati o kojoj, ali... Nećemo, nećemo pričati. Ja dajem ocjenu, ja, zapravo moram se sada složiti sa tobom, jer ja sam dao jedan prvotno, međutim, ja bih se ipak složio sa tobom, dao bi joj ocjenu nula. Ovako, ja mislim da je to ipak maybe, nije stvarno toliko loša pjesma, ovaj, tako da neka bude jedinica. I tvoj bod će biti konačan bod za Jedinjeno kraljevstvo, imamo jedinicu, momentalno su na dnu, ali jedan ali vrijedan što bi se reklo. i ja sam zapravo dao jedinicu, evo ovdje mi stoji negdje tu. Dobro, vjerujemo ti, ali sad je vrijeme prošlo to i sada smo na nuli i Mislim, realno, neće pobijediti i neće patiti ako mu damo bod više ili bod manje u ovom slučaju, ali tako je kako je, realno neće pobijediti. pitanje je hoće li se uopće podići iz donje polovice, iz desne donje polovice. Evo tako ćemo pa reći. Vidjet ćemo. Možda zapravo Lucija ima pravo. ja vjerujem da će biti negdje zlatna sredina. Da, da, možda. Zapravo to bi nekako i odgovaralo cijelom tom profilu. Kojeg smo mi zapravo i naveli. Nakon nekakva prosječnost. Čisto sumnjam. Ajmo dalje. Ivane. Sljedeća po redu nam je Armenija koju predstavlja Srbuk sa pjesmom Walking Out. Who are you? What you really do when you have to fight the agony that's coming back with you? Who are you? Who you on to? Depend, defend, hope on. Can you find? on your own? Are you from those who will swallowed down the pain, disgrace, the sentence? Yeah, when the one you love so much can take your soul and break it up. smo Armeniju i Walking Out i malo imamo podijeljena mišljenja oko pjesme i oko izgovora njezine izvođačice između ostalog, ali koncentrirat ćemo se samo na pjesmu i na i samu izvedbu. Imamo samo spot na raspolaganju, tako da ćemo se samo na to fokusirati. Reći ću ovako, ako smijem ja početi. Ma smiješ, dopuštamo ti. Hvala, hvala. Pjesma na prvu mi nije sjela, prvenstveno iz razloga što je trebalo zapravo dosta dugo dok je došlo do tog refrena koji je zapravo dobar i koji mi se svidio. Međutim, taj dio između i onda ono opet nakon refrena vraća se opet na početak. Nema nikakvog zapravo uzdizanja pjesma. Pjesma nigdje ne napreduje, nego ima onako jedan, jedan taj početni dio, onda se digne refren i onda se opet vraća na taj dio i onda opet refren i onda tu negdje ostane, ajmo reći, do kraja ne znam, to mi nekako fali. Vjerujem da će to na pozornici izgledati odlično, vjerujem da će ona zvučati fantastično, ona je ipak zvijezda u usponu u Armeniji i puno se očekuje od nje, nisu ju bez veze odabrali na armenskoj televiziji a sad... Meni se pjesma osobno jako svidjela. E, inače, ja slušam takvu vrstu glazbe i onako pristrana sam ovoj predstavnici koja se zove Srbuk. Ovaj, ali Armenija općenito meni ima jako dobre predstavnike, jako dobre pjesme. I to unazad onako Deset godina skoro. E, prošle godine je Sevak Kanagjan imao pjesmu Kami koja meni bila baš odlična, ali on se nije ni plasirao u finale. Tako da ne znam što očekivati od ovogodišnje predstavnice Armenije. Ja se nadam najboljem zato što bih voljela ju vidjeti i u finalu i nadam se da će taj nastup biti dobar, pogotovo zato što jeli, ne znamo uopće kako će izgledati, zato što ne, nismo vidjeli njen nastup ni u njenoj zemlji. Uh, I ono, nemam više nešto posebno na dodati. Meni je pomalo zvučala e, ljučkasto na toj e, pozornici, e, kao onako da je istresla sve svoje emocije i s- svi, sviđala mi se zapravo pjesma, to je u svemu, onako energična je i to je zapravo jedna od onih pjesama koje su zapravo tužne u svojoj poruci, nekako onako ipak e, ona se osvrće na tu svoju nekakvu prošlost, jel? Međutim, e, onako snažna je, energična je i to mi se zapravo svidjelo. E, u odnosu na prošlu godinu nekako mislim da mi se ipak mi se nekako više sviđa Srbuk, od ovog Sevaka i pjesme Kami. Tako da mislim da je to progres na bolje, zanimljivo je. Voljela bih se osvrnuti i na sam izgovor engleskog ove predstavnice koji je onako loš i dosta nerazumljivo pjeva. Isto tako i predstavnik Rusije je meni osobno nerazumljivo pjeva i dok ne pogledamo lirikse sa strane onako potražimo na internetu uopće ne možemo vidjeti sam, sam bit pjesme. Mm. E, zapravo najčešće je onako refren dosta razumljiv dok e, strofe pjesme su nerazumljive e, i to bi onako moglo imati velik utjecaj, dok mogli smo čuti ali predstavnik Ujedinog kraljevstva, koji mu je engleski materni jezik naravno, eh, i on dosta razgovjetnije zvuči, ljepše i to bi moglo biti onako presudan faktor. Zapravo uz Michaela Rice'a zapravo ne znam je li to dobro ili loše za primijetiti, ali jedino je Roko zapravo artikulirao kako se spada i zapravo smo jedino njega razumjeli ovako na prvu, dok mislim ovo su Rusija, Bjelorusija, Armenija, istočni blok. Ali njegova pjesma je puno sporija on onako polako izgovara tu pjesmu, iako neke, recimo, ako bi njegovu pjesmu usporedili sa nekakvim, recimo, arijama, onda i arije znaju e, zvučati, iako se sporo izgovaraju riječi, onako poprilično nerazgovjetno, međutim, on to lijepo artikulira. Meni se čini da je zapravo Roko prošao kroz neku jako dobru školu pjevanja, e, zato što otvara lijepo usta dok pjeva, sve mu dobro zvuči, Očito se Žak dobro pobrinuo o njegovom samom pjevanju i nastupu ukupnom. U biti ne znam, dok ste vi pričali, ja sam gledao taj spot koji nam cijelo vrijeme ide u pozadini. Mislim, meni je jasna poruka te pjesme u biti i da je ostavljena, ako se ne varam, tako je. Ne, otišla. A, a walking out, da, da ima smisla. <laughs> I u biti, nekako kad se gleda uh, sve to u pozadini, nekako i, ima ona nekakvu, nekakvu jačinu i ona, ona će to jako dobro vjerojatno na pozornici predstaviti, ona ima glas, ne biđa, kao što sam već prije rekao, bila nekakva zvijezda u uzlazu i bila je na, ako se ne varam, na ukrajinskom The Voice-u, ali nije baš, nije pobjedila, mislim da je bila negdje pri vrhu svakako do duše, ima glas. Ja vjerujem da se dosta poistovjetila s tekstom pjesme, zato što meni to sve djeluje jako, jako uvjerljivo. I osobno u biti, da, da, moguće. A sada, ako smo spremni na, na davanje bodova, ili si ti još nešto htio reći, Ivane? Ne? A, ok. Onda idemo na bodove. Moja je za nju... Ja, <laughs> ja, ja sam joj htio dati dvojku, međutim, ona mi nije za pobjedu. Onako ima dobru pjesmu, ima dobar, mislim imat će dobar vrlo vjerojatno nastup, ali ipak mi još tu nešto fali. Nije mi još za pobjedu. Možda nakon probe promijeni mišljenje, iako će to onda možda već biti prekasno da bi nešto rekao više o njoj, za sada je ona meni jedinica. Maybe. Ja joj želim dati fuego ili ti dvojku, ovako rekla sam već da sam tu pristrana, meni se stvarno sviđa i voljela bi da ostavi dobar utjecaj na Eurosongu, pa vidjet ćemo kako će to do kraja završiti. E, meni se sviđa ta njezina onako e, tvrdoglavost, mislim da je ipak onako nekako žena sa stavom i to mi se sviđa i zato joj dajem ocjenu 2. Idemo na posljednju pjesmu. Želiš li ti to najaviti? Naravno da želim. Nakon prošlogodišnjeg modernog zvuka, Poljsku ove godine predstavlja grupa Tulija s tradicionalnim zvukom. Pa poslušajmo pjesmu Fire of Love ili ti pali še. ove pjesme već rekla, Poljska se predstavila s tradicionalnim folk zvukom. E, to se naziva klasično bijelo pjevanje, ako sam u pravu. E, ovo je nekako specifično zato što ostale zemlje baš ne preferiraju slati e, folk ili ti narodnu glazbu na Eurosong. Možda će to izazvati nekakve podijeljene komentare meni osobno se pjesma uopće ne sviđa, ali mogli bi ju ljudi zapamtiti zato što je specifična i onako, to je nešto novo. Pa ja nisam, e, ja nisam baš siguran da je to nešto novo, međutim specifično je. A, radi se o ženama koje dolaze u folklornoj odjeći, međutim je li to pjesma baš e, specifično folklorna, nisam siguran. E, htjela bih još nadati da je jedan od autora glazbe za ovu pjesmu bio nominiran za Oscara u kategoriji najbolje pjesme, to je Judd J. Friedman. E, možemo reći da zapravo ova pjesma ima dobru glazbu u pozadini, međutim ovi glasovi od te četiri žene toliko to e, stavljaju u drugi plan i meni je jako iritantan taj način pjevanja i stvarno mi se ne sviđa nimalo. U biti da se samo nadovežem, Mm, ja ću biti kao Ivana prošli tjedan kada su u pitanju Hatari, dakle ovdje mi se apsolutno ništa ne sviđa. Čak ni ta glazba nekako onak, e, one jesu zapravo po tome poznate, one jesu skupile nekakve nagrade po Poljskoj i poznate su po tome da su kao taj svoj klasični stil pjevanja, istočno europsko kako god, spojile sa nekakvom modernom produkcijom. Međutim, u ovom slučaju ta moderna produkcija se uopće ne osjeti jer one s tim svojim dernjanjem meni uopće odlače od te pjesme. Ta pjesma mi uopće ne postaje pjesma, postaje mi nešto što doslovno bi se vidjelo na ovakvom jednom mjestu kako se nalazi u spotu koji mi se isto, ako, ako ćemo o tome pričati, malo ne sviđa. Zapravo ono, pjesma za nekakve, za nekakve stare žene o nekakvom kulturno-umjetničkom društvu na selu koje nakon što se to otpjeva više niko neće zamijetiti u biti. Jer ni pjesma, ni tekst. Tekst je, sad smo ga baš pogledali, dakle, riječi nemaju nikakvog smisla. Mislim, ono, ima, ima nekakva vatra tu gori, imaju i vatrogasce u spotu, ali onak, <laughs> šta, gori nekakav krevet, što se događa tu zapravo u toj priči, nikome nije jasno i ti glasovi, dakle, totalno, znači, ne. Meni ova pjesma, definicija hvala, ne. E, meni se ovo čini kao nekakva neuspješna verzija spajanja e, folklorne glazbe sa e, modernom glazbom. Ne, mi se, sviđaju mi se ni vokali, ne sviđa mi se, zapravo ne sviđa mi se pjesma. I to nije nešto što bih ja slušao, niti volio čuti. Eto, toliko od mene. Pogotovo naš sa nekog slavenskog govornog područja može tekst dosta zbuniti, e, zato što mogli ste možda u jednom trenutku čuti <laughs> nešto što je zvučalo kao pohanje, pohanje. Tako da smatram da neće dobiti pjesma baš puno glasova, to jest vjerojatno ništa. A i u prvom su polufinalu, tako da ko zna kako će to izgledati tamo. Ono što sam još htio zapravo dodati je da oni imaju zapravo tu faktor tog, ajmo reći, nekakve autohtonosti. Međutim, jako puno zemalja je to probalo. Portugal je probao s fadom, nije uspio. Mi smo probali s klapom, <laughs> debelo nismo uspjeli. Tako da ako, idu, ako igraju na tu kartu, sumnjam da, sumnjam da će im to poći za rukom ukoliko se nadaju ili ukoliko se nadaju plasmanu u finalu ili ukoliko se uopće nadaju nekakvom dobrom plasmanu u polufinalu već, jer ne znam baš koliko će to daleko dospjeti. Iako možemo reći kako je Eurosong zapravo predstavljanje zemlje, možda nije ni loše da čujemo nešto što je autohtono za tu zemlju, e, pogotovo u njenom glazbenom smislu. E, zapravo, realno, mi o Poljskoj ovo nismo znali nismo bili svjesni li da postoji takav način pjevanja. To je nešto novo i možda zapravo nije loša kao nekakva edukacija publike. Pa dobro li naša folklorna glazba ako zapravo zanemarimo ovu glazbenu pozadinu, oni zvuče tako kada pjevaju. A mislim da moramo biti jako, jako oprezni kada predstavljamo tradicionalne oblike glazbe i općenito folklornu, tradicijsku glazbu. Teško je, teško je uopće predstaviti internacionalnoj publici. Ali ovo nije takva glazba, ovo je samo taj stil pjevanja. U tome je što se zapravo. One, one tradicionalni... E, taj, to, to, kako drečanje, bi to rekao, drečanje. Ajmo. zbog toga i govorim da bi trebalo se pristupiti oprezno. Ali ja ne bih rekao da je to drečanje, to je jednostavno tako, znači... To je znači- hibrid, to je hibrid zapravo nekakvog ispjevavanja folklornog i kao što si ti rekao dodatka e, modernog, što, što ne može, e, ne može predstaviti svu ljepotu recimo i ne može nam približiti svu ljepotu e, izvornog pjevanja lokalnog stanovništva te zemlje. Dobro, da ne duljimo dalje, mislim da ova pjesma ipak neće biti ono koje ćemo debatirati na kraju. Ajmo mi čuti ocjene. Ivane? E, od mene nula. Hvala ne. I trostruko hvala ne, to su tri nule, mislim prve ako se ne varam. Tako da jasno nam je momentalno tko nam je na posljednjem mjestu. Žao nam je Poljaci, mi ne razumijemo vas, ni vi nas, tako da neće vam biti pretjerano žao. No, ono što je zapravo momentalno problematično je da sada imamo četiri pjesme na vrhu, to su Bjelorusija, Armenija, Island i Makedonija, prošli tjedan smo odlučili da bi tu Island zapravo mogao pobijediti, ali sada im se, sada Muse, odnosno Haterima se pridružuju Bjelorusija i Armenija, pa u ovom triju tko bi tu zapravo mogao odnijeti pobjedu ako se nas pita. Ivane, što ti kažeš? Budući da se radi o ovako manjem uzorku pjesama, uh, svidjele su mi se obje pjesme koje smo mi stavili na prvo mjesto. Radi se o Zeni i radi se o, Srbuk. Men, ja bih nekako radije išao ispitanijim putem. U smislu da e, ja bih stavio Zenu na prvo mjesto, to jest na više mjesto, zato što e, je pjesma nekako onako E, laganija, nije toliko e, ne opterećuje i nekako ide više za e, motivom privlačnosti, a ne toliko za motivom šoka koliko Srbuk ide. Iako mi se sviđaju obje poruke koje donose, mislim da Zena to predstavlja možda malo i preuljepšano, ali ipak nekako uobličeno za ovakav tip natjecanja. Dobro, ako se fokusiramo samo na, ono, znači na te dvije, da ne uvodimo Islandu tu priču, Bjelorusija, dakle, od tebe, šta, ti, šta bi ti rekla? Ja sam više za Armeniju, zato što taj zvuk mi je posebniji, znači same pjesme i sama izvedba mi je puno bolja nego Zene koja zvuči onako tipično, nije mi uopće posebna i možda se u masi svih tih pjesama uopće neće istaknuti. My thoughts exactly. U biti nekako vidim Zenu kao nešto što je ok, što bi ja zapravo sam poslušao ovako, ako mi se, <laughs> ako mi dođe. Međutim, Armenija ima nekakvu tu kvalitetu, ajmo reći, i ona bi joj zapravo mogla pružiti taj dodatan bod, taj dodat, tu dodatnu kvalitetu zapravo da napreduje dalje. Možda ne do pobjede, ali svakako do boljeg plasmana od Bjelorusije. Što će reći da nam je Armenija u ovom slučaju pobjednica današnjeg reviewa. Željela bih se zahvaliti svojim domaćinima Leonu i Ivanu što su me ugostili u ovako ugodnoj atmosferi i što sam mogla sudjelovati u njihovom podcastu. Nadam se da će se ovo ponoviti i sljedeće godine. Ako imate nekakve ponude ili pak prijedloge, željeli bi da nam ostavite njih u komentarima. Mi smo Leon, Ivan i Lucija. Pozdrav!